ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من fadl ilahi khitama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu popote mulipo, karibuni kwa habari zetu za Khilafa za Dhuhuri, ikiwa tarehe ya Hijra tano Rajab, Jumanne 1440 au tarehe kumi na mbili mwezi wa Machi elfu mbili kumi na tisa. Waweza pia vile vile kutupata kwenye internet sauti ya Ansar blogspot.com au chaneli ya Telegram, Facebook na Twitter. مضى نحو الحياض وهاما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع Yaliyomo kwa siku ya leo: kuuawa kwa afisa na askari wawili wa Iraq na kuharibiwa kwa gari yao baada ya kutegewa bomu karibu na kijiji cha Bunajia, Risavu, Mankumur kule Nainawa. Kuuawa kwa PKK baada ya shambulizi ya masimba ya Khilafa karibu na mtaa Basira kule Derezor. Kuharibiwa kwa gari la Manguruwe baada ya juzi kutegewa bomu karibu na kijiji cha Fadhilia, mtaa Jurfusakar kusini Babil. Kuuawa kwa PKK wawili baada ya kupigwa risasi katika kijiji cha Bariha, mtaa Basira kule Derezor wilaya ya Sham Al-Qair. Kwa fadhila ya Allah, jeshi la khilafa waliweza kuwaua manguruwe wawili wa PKK katika kijiji cha Bariha karibu na mtaa Basira. Kulipatikana bastola na pikipiki kama ngawira, walhamdulillah. Wilaya Sham Al-Qair kupigwa risasi gari waliokuwa nalo pikeke karibu na mtaa Basira, kuwawa kwa murtadina moja. Walhamdulillah. Wilaya Iraq, Dijla, kuharibiwa kwa gari la jeshi la warawafidha baada ya kutegewa bomu karibu na kijiji cha Bunajia kule Munkumur kuwawa kwa afisa moja na kujeruhiwa kwa wengine walhamdulillah. kuwawa na kujeruhiwa kwa vipengele afisa wapelelezi wa Pakistan baada ya mapambano na masimba ya kilafa jana katika mji wa Lahore kusini Pakistan. Kwa haya machache, asanta sana kwa kukuwa nasi katika taarifa hizi za habari za kilafa. Allah wakubalie mandugu zetu waliotekeleza haya amali. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jihadi ala kulli ahzabi dawama رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا